2 ikkinchi zamonning buzuqligi va do'stlarning jafosi haqida amdi o'rnimdan turib har tarafga berib jahonni kezayman dunyoda vafodor kimkan uni izdayman odam qisliqqa boshlandi uni qayerdan izdayman izdab topqila bo'lsa izdab ko'rayman Hamma orzulaga yetishdim. Lekin chin odamni topolmadim. Agar bu orzug'imga yetishsam, chiroyiga boqayman. Vafo qahatchiligi bo'ldi. Dunyo jafo bilan to'ldi. Kimda vafo bor ekan, ozroq so'rab boqayman. Agar men birar vafodor, sehiy odamni topsam, yelkamni ko'taray, ko'zimga surtay agar man vafodor insonni topolmasam yovvoyi kiyik bilan billa hayat kechiray yemikim o't cho'p yiltizi ichishim yomg'iri suyi bo'lsa bas dashtu bayovonni tünep, tağardın to'n kiyay yo vahshiy bo'lib man bayovonni yugurib kishilardan yiroqlashib bu dunyodan Bu mu bo'lmaydigan bo'lsa bütün dunyoni tashlab daryodek oqoyman quyundek o'rlay ey egam muhtojliqqa tushdim vafosizga yo'liqdim vafodor kimikin so'yimlik jinimni beray inson degan nom qoldi kishilarning yaxshi qiliqi tugidi bu qiliq qayoqqa ketdi man orqasidan baray dunyoni izlab qarasam mehribon kishi yo'q mehri sizga ko'nglimni qandoqmi bog'lay kimni o'zimga ko'z qorchiqimdek yaqin tutkan bo'lsam shaytondek dushman bo'lib chiqdi shaytonni nima qilay kimni yakış görüp so'yimlik tutkan bo'lsam uningdan jafo keldi әмде кімнімі сөйей? Kişinin көңліні білішті, гәп sözü гуах idi. Көңлі tili ola bo'ldi endi kimga ishinay bugun bu yerda o'zimga kimni hamroq qilaman yo kimga ishinaman yoki kimni do'st tutaman ko'nglimni kimga beraman muimni kimga aytaman Men endi mo'nglandim, oz to'la gap ochay do'st birodarlarimda umid vafo ko'madim qarindoshlar qilmishi yod kabi bo'ldi anga qandoq sir beray agar ishonch chilliq qasamga bo'lsa qasamida turg'uchi kim uni mard ar hisoblay non tuzining haqqi deb rioya qilg'uchi bormi agar bo'lsa uni men oltin kumush go'har bilan ko'mib etay shodlik qayg'uga sherik bo'ladigan qo'shni qo'lim qayada hamma narsamni onga berib man uyimdan chiqay do'st birodarlarim deb ishongudek kim bor uni bag qilib man o'zim onga qul bo'lay man chin odam topolmay yolg'iz mo'nglinib qoldim g'am bilan tugab ketayotiman manmi bir xushal bo'lay xalq nima ishqa buzildi nima uchun yaxshi odatlarni tashladi qandoq zamonga duch keldim endi naga boray telva sarang bo'ldimmi yo aqldan ozdimmi nimalarni so'zladim aytib bagin bir ufqay yoki sapro kuchayib men ham aynib qoldimi ko'zimga shundoq ko'rindimi men bir dori ichay bu xildagi kishilar mangli uchramdi men bir tatur kishimu unda bo'lsa man qaytay afsus afsus qiyni u kishilar vafo nomini dunyoda qoldirib ketganlar uni maqtay bu qoida qonun qiliqlarni bugun ko'zam buni ular qoldirgan bo'lsa edi man muxshal bo'lar edim undoq bo'lmasa qoida qonun qiliqlarni aytib basin muloyimlar to'rga chiqsin yomonlarni surib qo'g'lay hamma yaxshilik ketib qoldi qonun qoidalarni ep ketdi kishilarning ang tövini qoldi yaxshini qandoq topay bo'y qaddini ko'tirib yurganlarning hammasi odam bo'lsa burun qilo edi. buni nadim bilay ulo katti Men bulo bilan qoldim Endi qandoq harakat qilay qandoq chiqishay qanchalik so'zlasammi so'zim yana tugamaydi shunchiligi bas amdi so'zing bormi man ketay o'zim uchun bu yerda yaxshiroq narsa topolmadim shahar kantni tashlab kishilardan yiroqlashay nomimnimi bilmasin o'zimnimi ko'masin izdabmi topolmasin so'zlarimni tugitay 자연댁 자가도 지민댁 쇼라이도 이시댁 가와이도 하이 스브르는 우라이 Yamal'la arasığı düşüp, əmdi pəriyat çəkdim. Pişayman bilən keç gündüz barlıq iğir yükni kötürəy. Cəvri capanın həmməsi məkəmməsun. Qopal, bevafolodan chatrakda yuray ilohim tongli mahsharda so'yimlik payg'ambarimizning jamolini ko'rishga nisb qil yana chahor yorlarning jamolini ko'ray